El milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 de junio. Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños. Me fui para la calle metido en el rap y dejé los estudios. Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio. Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario. El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio. Y no teníamos nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un warrior. Y empezamos a ver plata con giras boliche hasta llegar a los escenarios. Y te hablo de nosotros que no fui yo solo, era para modo diablo. Alice y al sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario. Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario. Y al final no caí, me volví más fuerte para la sorpresa de varios. Mi vida parece muy fácil ante los ojos de una pero la presión se vuelve más grande y los miedos toman más tamaño. Una carrera que mantuve con altibajos más de 5 años. Empezamos tocando para 30 personas y ahora te llenamos el estadio gota dentro de mi vaso. Siento que todos me juzgan cuando doy un paso. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden, pero no es el caso. De sol a sol entrenando los flow, mejorando las barras, dejando la vida. Doy paso gigante y la huella tan grande que nada la borra y nadie las olvida. Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida. El estadio de lejos parece una nave espacial si la tengo a mi gente encendida. Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda. De tiburón no hay un suelo que muerda. No voy a frenar mientras tenga mis piernas. No voy a morir mientras vivan mis letras. Mis dos brazos, mis armas de guerra. Mi cerebro, llave de negocio. Los secretos los guardo en la lengua. Mis palabras son para que la traguen, para que la escuchen o para que la muerdan. Los actos buenos no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda. La vida me pegó de frente, igual me levanté y la tengo entre las cuerdas. Gracias a mi gente y a toda mi familia por ayudarme a salir de la mierda dentro de mi vaso. Siento que todos me juzgan cuando doy un paso. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden, pero no es el caso. Yo salí a a mí no lo pedí. El líder más fuerte habla de mí, le mando la cartera. Rest in peace, hizo el gol, yo lo asistí. a botella, caí con mi team. El resto quieto como maniquí. Si hablan de los míos, hablan de Leli. Si hablan de tratar mi grupo el elenco. Yo no soy bueno, yo tengo talento. que bien vestido y te robo el evento. Lo saco del área, me creo Shevchenko. Las 512 me tiene sintiéndome sónica, lado mío quedaron lentos. Si quieren ver a Dios, yo se lo presento. En la espalda la bandera argentina, con las zapas en modo deportivo. Voy a seguir rapeando mami de por vida. Sabía que me iba a mantener real en lo mío si no me Como diablo está en la casa. Ya supiste, mami. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Después de tantos años yo no